Lietuva ketvirtajame dešimtmetyje arba smetonos autoritarinės diktatūros metais. Smetona išsilaikė valdžioj, įsitvirtino ir priežasčių, ko gero, galima ieškoti ne tik, kad, na, kažkaip sekėsi ten perversmai vienokie ar kitokie, bet daugiau mažiau dėl to, kad jisai, na, gal keistai skambės, bet buvo savotiška tarpinė ar, ar tokia na, visiems vienodai tinkančia figūra. Daugybė net ir opozicionierių suvokė, kad jeigu nebus metonas, tai bus kas nors žymiai blogesnio. Na, geriausiu atveju Valdemaras, o gali iš viso koks nors mm, fašistuojantis tipas, ar ar kokia nors radikali partija Lietuvą valdyti. Na, o Smetona vis tiek, mm, kaip tiem laikam atrodė pagyvenęs, gana protingas žmogus, na, gal nepasižymintis gerą atmintim, e, ypač tų atžvilgių, kurie jam kada nors ko nors padėjo, tokių kaip e, Vaižgantas ar, ar Krevė, ar tas pats Valdemaras, bet visais kitais atvejais, na, ne pats blogiausias. Ne isterikas, ne koks nors sukčius. Ir net jeigu kažkas blogai, tai daugiau mažiau kaltais likdavo, na, jo bloga aplinka, jo žmona, kurį ten nežinia kuo užsijima, koks nors Vladas Myronas, kokie nors veikėjai iš lietuvių tautininkų e, sąjungos. Pagaliau Smetona, na, jis ir nesakė, kad valdytų partiją, vienpartinė tokia grina valstybė būtų. Greičiau ne, valdė žmonės, kuriais jis dėl kokių nors priežasčių pasitikėjo, arba tie, mm, kurių abejonės kaip profesionalų tiesiog e, nekildavo. Na ir šitaip žvelgiant taip, pažiūrėjęs vyriausybės, ten mm, na, net ir Valdemaro, bet ir visose kitose mes nematysime e, tautininkų sąjungos kažkokio aktyvistų, ideologų, jokių tenai Alantų ar, ar, ar prie Valdemaro buvusių žmonių. Na, galbūt vienintelis Stasys Šilingas, e, bet čia vėl santykius Smetono su Šilingu, na, jie, jie buvo seni, ilgi, geri ir, ir, ir, ir taip toliau. Na, Šilingas buvo pirmas, kuris tiesiog siūlė uh, po perversmo, kad Smetona būtų ne prezidentas Seimo dar ten nuversto vienai par kitaip išrinktas, o tiesiog iš karto taut, tautos vadas va, eitų musolinio keliais. Nenuėjo Smetona musolinio keliais. E, bet e, taip, kai kurios ministerijos, tokios kaip užsienio reikalų, tai iš viso ten virto opozicionierių susirinkimo ir galima sakyti, visą laiką buvo, buvo veikėjai, na, tokie artimesni krikščionių demokratų sparnui, nei, nei tautininkam. Ir, ir tai buvo, pasikartosiu visą laiką, dar tautininkai baisiausiai kritikavo, ypač e, Dovo Zauniaus e, vadovavimo metais, norėjo, kad e, užsienio reikalus tvarkytų kas nors iš ryškesnių tautininkų, nieko Smetona nenusileido. Ir, ir tada ir vėliau taip užsienio reikalai, kaip ir pasiuntiniai užsienio kaip taisyklė buvo žmonės mažai ką bendro turinčius su, su smetona ir, ir su nu, tautininkais. Na, taip, galima tame išvelgti tam tikro gudravimo, dalis tų veikėjų tai atsidurdavo užsienyje tam, kad jų nebūtų Lietuvoje. Tai net, net ir su tuo pačiu Kaziu Škirpagi taip ir, ir nutiko. Jisai vienas pagrindinių perversmo priešininkų, permetė kaip karo taše iš pradžių, o vėliau ir pasiuntinį, ir dar e, tokius postus kaip e, Varšuva ar, ar Berlynas, na, žodžiu, mm, Smetona šiuo požiūriu buvo gana apsukrus veikėjas, stengiasi be reikalo visų ne, mm, neerzinti. Beje, ir, ir su tom įvairiausiam bausmėm, kaip taisyklė, kreipiantis į jį, Na, e, bausmės būdavo sumažinamos, sušvelninamos, galiausiai ir, ir atleidžiamos. Jis žaidė tokio gero ir blogo tardytojo žaidimą. Štai vat blogi kokie nors ten VSD ar, ar karo teismo veikėjai švaistėsi baisiausiais nuosprendžiais, a, smetona jisai mm, paprastas, geras, atlaidus, padeda žmonėms. Tai, tai irgi veikia. Ir nors išmatuoti smetonos populiarumą tais laikais na, nėra jokių galimybių, jo, jo niekas jokių socialinių apklausų netlikinėjo, bet vargu ar, ar jisai nepakliūtų ten trejetuką pačių populiariausių Lietuvos e, žmonių. Greičiausiai būtų. E, ir ne vien tik dėl to, kad tautininkai su savo gana ribotom propagandos galimybėm iš tiesų kūrė tam tikras metonos e, mitą, kultą. Na, nuolat, nuolatinį smetonos savotišką garbinimą vykdė. Bet e, nereiktų pamiršti, kad šalia jų buvo ir tie, kurie niekaip ypatingai smetonos negarbino. Ir tiesą sakant, tokių buvo, buvo dauguma. Na, čia net e, jokinga būtų lyginti Smetoną šiuo požiūriu su Hitleriu, su Stalinu, su Mao Dzedūnu ar, ar e, net ir su kokio nors e, Franko, Musolinio, a, tiesą sakant, ne, ne, ne, net ir su Pilsudskio kultu. Smetonas žymiai toks švelnesnis. Taip, jį e, vis labiau, ypač nuo 30 metų, ima vadinti tautos vadu ir tas kreipinys jisai tarsi toks e, tampa pusiau oficialus, bet, bet oficialiai ne, jisai yra prezidentas, renkamas prezidentas, tiesa, renkamas savotiškai. E, prezidento rinkimų įstatymą 33 e, metais surašo. Tiesa, na ir renka ypatingi tautos atstovai, tie ypatingi tautos atstovai e, renkami iš, iš savivaldybių tarybų narių. Na, žodžiu, taip jau gavosi, kad parengti, parengti tie atstovai, visą laiką gerai balsuoja, na, na ir nubalsavo. E, Smetona tokiu pat save nes jis pats gi konstituciją paskelbė laikinąją savo vardu ir tuos įstatymus visus kelbė savo vardu, be jokių seimų. Jisai išrenkamas 31 metų pabaigoje pirmą kartą prezidentu, antrą kartą išrenkamas 38 metų e, pabaigoje. Na, išrinko ir išrinko daugiau tie ypatingi tautos atstovai jokio vaidmens e, valstybės gyvenime ne, nevaidina. Rinkimai vėl tokie be, be alternatyvių kandidatų. Na, bet vis tiek. Bent jau taip prezidentas tvirtina savo, e, savo valdžią. Galų gale nusprendė, kad reikia atgaivinti ir Seimą, na jį ir atgaivino. 36 metais Seimo uh, rinkimų įstatymas, tenai vėl demokratija, bet tokia savotiška, balso teisė, mm, turėjo tik tai na, pastoviai gyvenantis, pastovės pajamas turintis žmonės, tai nebuvo visuotiniai e, rinkimai. Daugiau ar mažiau, sakykim taip, čia turbūt toj smetonos vizijai viskas buvo taip, kad uh, žmogus turi būti savo, na, savivaldybėje ar, ar vietos kažkokiai Mm, valdžioj išrenkamas į, į, į, į vietos tarybą arba bent jau ten pastoviai gyvenantis, pajamas turintis, na, solidus toksai va, žmogus, ne, ne šiaip savo nieko neturintis ir, ir, ir nežinia kur gyvenantis. Tai va tokie ir, ir gali ką nors rinkti. Na, bet Seimas Seimu, ruošiantis tiem Seimo rinkimam, mm, buvo smokta keletą smūgių labai rimtų. Tai 35 metais e, spaudos įstatymas, na, iš esmės įtvirtino iš ankstinę cenzūrą tokią. Jeigu iki tol karo komendantai ar, ar valstybės cenzoriai, na, taip, sakykime, hmm, ne visai teisėtai užsiminėjo leidinių baudimais, tai nuo 35 tai daroma uh, galima sakyti, įstatymo pagrindu ir labai svarbus 36 metais e, buvo, e, buvo draugijų e, įstatymas priimtas. Draugijo įstatymas, nepaisant kaip jis vadinasi, bet buvo skirtas visom organizacijom, tame tarpe ir partijom. Ir ko gero tai buvo toksai na, savotiškas, savotiškas e, reiškinys. Bandė kai kurias partijas uždaryti arba visokiausių karo komendanto nutarimais, Na, tiesiog nutraukti, kol ypatinga padėtis nebus panaikinta, nutraukti partijos veiklą. Arba prispausti taip, kad ne, ne, neduoda leidimų susirinkimą. Va tiesiog niekada jokiem. Neduoda ir neduoda. Nors to ką, neįtinka arba jeigu jau pavyko gauti tai būtinai turi policininkas dalyvauti čia beje ir anksčiau ta tvarka buvo iki perversmo ir jis turi prižiūrėti kad laikytųsi iš anksto paskelbtos e, partijos ten su to susirinkimo programos kartais buvo nusiritama iki absurdo, kai išvaikė ir, ir ten protokolus e, surašė už tai, kad baigiant e, posėdį sudainavo himną, bet ne vieną kartą, kaip nurodyta, o du kartus. Da, to, to, ir, to, to ir užteko. Tai taip, ruošimasis e, Seimo rinkimam atsiliepė politiniam partijam. Paprašiau, paprasčiausiai, anksčiau, ai, taip, dar vienas bandymas buvo tiesiog uždrausti socialdemokratų partiją Lietuvos. E, uždraudė, bet, na, tai vėl tokia savotiška čia ta diktatūra Lietuvoje. Uždraust uždraudė, bet įvyko teismo procesas ir teismas nusprendė, kad uždraudimas buvo neteisėtas. Uh, Na, įrodė advokatai, kad e, socialdemokratai kovoja už Lietuvos nepriklausomybę, ta partija nėra antivalstybinė ir, ir kodėl dabar čia kas nors turi ją, e, jos veiklą nutraukti. Na, tai veikla politinių partijų buvo nutraukta kitaip per tą draugijų statymą. Tiesiog liepė perregistruoti visas visuomeninės organizacijas ir jas perregistravo. Tam, kad užregistruoti iš naujo, turėjo būti nustatytas narių skaičius, na, čia nedaug, ten berods 12 užteko, e, bet svarbiausia buvo, kad visos tos organizacijos, kurios nevykdė veiklos, jų veikla e, tiesiog buvo iš naujo neužregistruotas. O su tom policiniam priemonėm, kuomet leidimą duoda susirinkimui, neduoda suvažiavimui e, ar dar kam nors, e, draugijai įstatymo dėka, iš anksto pasirengus, paaiškėjo, kad ne viena politinė partija Lietuvoje ne, kažkodėl nesusirenka, negali, neturi nei laikos, nei, nei, nei vietos, ar policija neleidžia, ar, ar, ar karinis apskrities viršininkas. Na, negali, tai tada kaip ir viskas. Na ir, ir, ir viskas e, baigėsi mm, tuo, kad e, formaliai neįvedus vienpartinės sistemos, E, realiai Lietuvoje iš veikiančių partijų ar politinių organizacijų liko dvi, tai Lietuvių tautininkų sąjunga ir e, jauna lietuviai. Na, jauna lietuviai, kaip ten bežiūrėti, jau ten apie 32 metus buvo faktiškai integruota ir sudėtinė Lietuvių tautininkų e, sąjungos dalis. Seimo rinkimai įvyko, jie buvo, taip sakant, nuostabus, kandidatus parinko jau tai mano minėti ir, ir savivaldybių tarybos, ir, ir apskričiuose pasistengė, žodžiu. Seime buvo 49 nariai viso labo, iš jų 42 mm, lietuvių tautininkų sąjungos atstovai, moterų nebuvo iš viso – A, taip, o likę, likę septyni vienaip ar kitai buvo susiję su, su jaunaja Lietuva. Na, tai vienpartinis Seimas, čia kitaip nepavadinsi. Kadangi pagal laikiną konstituciją Seimas labai įdomiai buvo parašyta, kad e, šiaip įstatymus leidžia prezidentas, na, o Seimas, e, kuomet jisai dirba, irgi leidžia įstatymus. Ir, ir kad labai tas Seimas nepersidirbtų, mm, jo darbo trukmė per metus buvo penki mėnesiai. Susirenka vienai sesijai 3 mėnesius, po to kita sesija 2 mėnesiai. Viskas. Tuo metu, kai Seimas nedirba, įstatymus leidžia prezidentas. Seimas teoriškai gali atmesti prezidento kokį nors įstatymą. Bet po to, kai jis atmeta, Seimas e, turi išsiskirstyti Ir turi būti išrinktas naujas Seimas. Na, tai paprastai. E, naujam Seimui irgi, jeigu jis atmeta, taip iki begalybės gali bandyti Seimas po Seimo atmesti kokį nors jau tokį ten prezidento sugalvotą įstatymą. Na, tiesą sakant, tai vėlgi tas pats penktas ratas, ar šūnė penkta koja, ar, ar nežinia kas tai tokia, o primena visą tai e, tokia sistema, kai yra kažkoks na, na, rinktas, neišrinktas, bet iš esmės e, amžinai perinkamas iš vieno vienas, amžinas prezidentas, kuris ir įstatymus leidžia, ir pareigūnus, pareigūnus skiria, ir konstituciją paskelbė. Na ir, ir šalia jo yra vyriausybė, jo pačio suformuota, kuri neatskaitominga prieš iš esmės nieką. Ir yra parlamentas, kuris trumpai ir nevykusiai ir, ir menkai dirba, leidžia antrailius įstatymus. Na ir mm, bet kada gali būti iš principo išvaikytas prezidentu, jeigu tik pabandysiu jo konfliktuoti. Pats mm, įveikti prezidento čia net neveto, tiesiog gali jisai negali. Vyriausybės neskiria, na, Ką tai primena? Tai primena Rusijos imperiją. Paprašių paprasčiausias caras Nikolajus II, jo vyriausybė ir, ir jo dūma. Mm, na taip, man regis, kad tas Rusijos Rusalitetas buvo labai ir labai gilus mm, Lietuvoje, nusismelkęs bent jau į senosios kartos politikų mąstymą e, e, rimtai. Na, tas e, Seimas, tai tengi dar viena ypatybė. Dauguma Seimo narių, jie tiesiog, na, dirbo ir savo jam privalomą darbą. Kas valstybės kontrolierių, kas e, kokiu nors vidaus reikalų ministru, kas Kauno burmistru, kaip, kaip, kaip merkys. Na ir papildomai vaje. Ten buvo tų anegdotų, kai pat savo paklausimą pateikė Seime. Na, jo ministerija atsako į, į paklausimą. E, visko ten buvo. E, kaip e, politinė arena, kaip diskusijų arena, tiesiog kaip valstybinė institucija, tas Seimas na, imitavo veiklą, tai neveikia. Smetona atrodė, kad jo reikia to Seimo. Na, tiesiog, kaip jis sakė, oddušina, kad būtų. Oddušina tai tokia orlaidė ar atokvėpis. Kažkas, kažkas visuomenė atsikvėpti. Na, visuomenė gal atsikvėpė, bet autoriteto, autoriteto Seimas neturėjo. Ir vėliau, jei pažiūrėti jo, taip sakant, finalinę veiklą, tai irgi, ji, na, tokia, sakyčiau, gedinga. 39 atiduodant e, Klaipėdos kraštą Vokietijai, Seimas sei, balsuoja dėl atidavimo. Na ir kaip galvojat, balsuoja, galima buvo ten kažkaip susilaikyti, da, da, ne. Vienbalsiai nubalsavo, Klaipėdą atidavė. Net vieno neatsirado pusiau padaraus ir padoraus. Okupacijos metu, kur tas Seimas e, buvo, jo, jo niekas net neprisiminė. Tai čia 26 metų perversmo metu pirmas darbas Seimą išvaikyti. O 40 birželį, kam ten ką vaikyti? Ir taip jisai tuo metu atostogavo, nedirbo. Niekas ten nesuiminėjo, niekas nieko nedarė. Tai dar daugiau niekas nieko nedarė. E, paskyrė Dekanozovas, e, Paleckį, na, Lietuvos e, iš pradžių ten taip gudriai padarė vietoj Merkio ministro pirmininku, po to, e, kad ministras pirmininkas jisai prezidento pareigas eina, na, vadinasi ir prezidentas yra, ir tada jau kai prezidentas jisai naują vyriausybę, tai krevės vyriausybę paskiria. Na, tokių machinacijų per, per kelias dienas. Uh, būdu atsirado Lietuvoje naujas niekieno nerinktas, na, niekieno nerinktas, gal ir rinko Stalinas ar, ar Dekanozovas, na, turbūt Stalinas visgi, na, parinko. Kokį jau parinko tokį. Ai, tai smetoninio to, tautininkų Seimo atstovai, delegacija, trys pagrindiniai nariai atvyko pas Paleckį, pas okupantus statytinį su, geria, su geriais linkėjimais, pripažinimu, na, tiesiog va, aplankė kaip savo kažkokį būsimą viršininką. Na, nepadėjo tie aplankimai, bet tiesiog mm, norėjau pasakyti, kokio, kokio lygio ir, ir kokio politinio marazmo mm, buvo tas paskutinysis tarpukarinis tautininkų e, Seimas. Na, dar viena tokia institucija, kuri tarsi ir buvo sukurta ir, ir turėjo ir galėjo mm, dirbti kaip aukščiausia valstybinė institucija, na, po prezidento be abejo. Tai valstybės taryba, ji buvo sukurta. Pagrindiniai valstybės vadovai ją sudarė ir, ir ėjo į liaudės folkloro lobynus su labai gražiu pavadinimu, kaip septyni broliai miegantis, nes nieko ten ta taryba niekada gero nenutarė, nieko nedarė, e, nieko ir, ir padaryti, ko gero, negalėjo ir, ir nenorėjo. Na tai tokios buvo inovacijos, na tų inovacijų pabaiga ir visko įtvirtinimas, tai 38 metų konstitucija, manau, jie, jie kaip seminarinė Hmm, skaitėte, na viską ten žinote. Nu, šiaip jau konstitucijos būna kelių tipų. Vienos gali būti hmm, tai tiesiog tokios ketinimų deklaracijos, kaip gražiai gyvensim ateityje. Na, Sovietų sąjunga tokia turėjo. Ten su realybė labai mažai kas bendra, bet va, kaip kas bus. E, kitos konstitucijos gali būti dabar esančių žaidimo taisyklių aprašymas Tai tiesiog kaip ką rinkti, ką kur paskirti, kas kam atskaitomingas ir, ir taip toliau. Na, kartais mišrios gali būti. Na, o gali būti konstitucijos, e, kurios e, kaip politinė deklaracija tokia. Kad štai mūsų programa tokia, mes tą, tą ir aną darysim. Tai iš principo 38 metų konstitucija ir yra tokia Nes visko ten yra apie auklėjimą, apie šeimą, apie valstybė ir tiesą sakant valstybės galios ten stiprinamos, pačioj konstitucijai stiprinamos, ne įstatymas. Ten numatomas ir priverstinis darbas, ir turto nusavinimas galimas, visko tenai, taip sakant, yra. Na, yra ir, ir visokių niekų, kad na, vaikai turi tausoti tėvų turtą. Na, tai tausoja tėvų turtą. Na, kažkaip nesimato. O turėtumėt, jeigu 38 metais gyventumėt. E, jau toj 22 metų konstitucijoje buvo ten visokių, kas yra sekmadienis, kas yra šeima, na tai dar papildė. Ir tiesą sakant, ko gero pusė 38 metų konstitucijos tai yra tokie pasvarstymai apie kas yra gerai ir kas yra blogai. E, bet, bet, žvelgiant į smetonos valdymo dešimtmetį, na, jėtis krenta, kad jis visgi stabiliai valdė. Buvo vienas kitas iššūkis, bet tokie, kad keltų pavojų režimui, beveik nebuvo. Na, valdemarininkų ir, ir, ir visokiausių radikalų mm, tiek dešiniųjų, tiek kairiųjų pučių bandymai, jie greičiau jokingi negu rimti. Liaudės nepasitenkinimo ir kažkokio masinio Na, vienas gal protrukis Kranausko laidotuvės Kaune, bet vėl čia greičiau toks stichinis ir tiesą sakant reagavo, jį reagavo gana greitai. E, tai paprašiau paprasčiausiai tiesiog po porą savaičių ilgai atidėliotus darbo rūmus atidarė. E, darbo rūmai Tai ko gero buvo vienintelis, ką daugiau mažiau nusižiūrėjo nuo, nuo Italijos e, tautininkai korporativizmo tam tikras elementas, nes 34 e, metais buvo uždarytos visos profsąjungos, uždraustos profsąjungos, bet vietoj jų atidaromi tie darbo rūmai, kuriuose tiesiog valstybė na, organizuoja darbininkus, darbininkų atstovybė. Prie tų darbo rūmų ten, ten ir, ir atlyginimų reikalai tvarkomi, ir darbo inspekcija, ir ko ten tik nėra. E, kitom dviem tokiom korporativizmo institucijom buvo Žemės ūkio rūmai, bei e, amatų pramonės ir, ir verslo rūmai. Na, visi trys Kaune įsikūrė ir past, pastatai likę. Tiesą sakant, Žemės ūkio rūmai ir, ir dabar veikia, kuo jie ten užsima ir kokio perkūno čia dabartinė Lietuvos Respublikai reikia e, Italijos fašistų išradimo, tai niekas pasakyti negali. Net kažkokia pseudo lobistinė organizacija ar kažkas tokio. E, taip, bet Italijoje ta idėja, kad e, visuomenę reikia suskirstyti į korporacijas – Na, tiesiog pagal, pagal amatus ir tai, ko užsiima valstiečius, mokytojas va, buvo Italijoje, ten kokiu darbininku ir vienokiu, vienokiu darbininku. Ir e, per tai valstybė sukūrusi tokias korporacijas, e, pusiau profsąjungas, pusiau, nežinau, privalomas ten kažkokias e, organizacijas, per jas valstybė sprendžia socialinės problemas. Sprendžia kaip arbitras tarp verslo ir, ir tų va, darbuotojų darbdavių. E, proletariato ir buržuazijos marksistiniais terminais. Na, toks nebe naktinis sargas kaip liberalų vizijose valstybė, o valstybė toks e, na, dėrybininkas, suvedantis prie stalo abi pusės ir dažniausiai, ko gero, ir užimantis tų, kurios e, skriaudžia verslas pusę. Na, kad jau Italija, tai dar reikėtų paminėti, šiaip jau sakyti, kad nusikopijavo kažinką daugiau iš italų, išskyrus pseudo simboliką, nes ten bandė tokius itališkus sveikinimus, ar ranką kilnoti. Bet čia tik tai jau nuo lietuviai tuo užsiėmė tautininkam, tai nelabai, nelabai. E, tautos vadas kaip e, Dučia ar, ar, ar Führeris, na, irgi matyti iš ten atkeliavęs Nu, Svastikos e, čia greičiau prisikapstė jų iš Vokietijos negu iš Italijos, italai jų nenaudoja. Mm, kitos simbolikos, ten, ten jodų spalvų, tų, tų ten kutų ar, ar, ar dar ko nors, ne, ne, nelabai. Nelabai patiko, nelabai reikėjo. Na, su Italija geri, tokie tartinai geri santykiai susiklostė dėl keleto priežasčių. Viena, na, nu, ir pagrindinė, Italija toli, niekaip su Lietuva nesusijusi, na, bet tarsi katalikiška valstybė, popiežius ten gyvena, na, va, tai galima draugauti. Niekaip. Vienintelis dalykas, su kuo, kaip susijęs su Italija, tai Italija buvo Klaipėdos konvencijos viena iš šalių signatarių. Na ir Lietuvai taip atrodė, kad reikia palaikyti santykius normalius. Nes, priminsiu, pirmajam pasauliniam kare Italija buvo Antantės dalis, kovojo už, už e, Britus ir Prancūzus, na, po karo ambasadorių konferencijoje jinai, taip sakant, šiokią tokią įtaką Klaipėdos krašte, ten daugiau aišku iliuzinė, bet, bet turėjo ar galėjo turėti. E, kitas dalykas, po perversmo Musolinis, jau nežinau kodėl ir kaip, jisai labai suskubo pasveikinti Smetoną ir tautininkus, paskelbdamas, kad Lietuva yra antroji va, tokia fašistinė valstybė iš viso, kurioje įvyko va, toks fašistinis perversmas. Na, kiek čia to fašizmo ir kiek teisybės ir iš viso, ką Musolini žinojo apie, apie Lietuvą ir, ir perversmą, tai čia taip sakant, solinę sąžinę reikia palikti, bet e, smetonai ir tautininkai to nepamiršo, nes savotiškai taip, tai buvo perversmininkų legitimizuojimas, įteisinimas tarptautiniai e, sferoje, būtent pirmasis atkeliavęs iš, iš Italijos, iš Musolinio lūpų daugiau išveikti kokiu nors e, ten ryšių su Italija, išskyrus, na, tokius va, turistavimus, nuvažiavimus, delegacijų nusintimus, e, na, vargu ar, ar galima ką daugiau žiūrėti. Pagaliau ketvirto dešimtmečio vidury prasidėjo Musolinio peštynė su Romos popiežium, labai rimtos. Na, o Lietuvoje katalikiškoj valstybei mm, tam konflikte visgi nori, nenori, reikėjo rinktis popiežiaus pusę, o ne, ne Musolinio. Pagaliau Musolinio suartėjimas su Hitleriu irgi Lietuvai čia nieko, nieko linksmo gero ir, ir patrauklaus nerodė. Ir net e, ir pats e, Smetona, ir tautininkai ima taip kalbėti, kad ne, fašizmas artimas, aišku, tautininkam, bet tautininkai nėra fašistai. Na, visų pirma, nes fašistai yra prieš demokratiją, o tautininkai už demokratiją. Fašistai kažkaip prieš religiją labai jau ten pasisako, o tautininkai na, daugiau mažiau, taip, ten neopagonybės gal kaž, kaž, kažkokio elemento ir, ir galima aptikti simbolikoje ir, ir šnekose, bet iš principo katalikai, krikščionis. Na ir, ir, ir pagaliau tas ten fašistų griežtumas visos visuomenės uh, bandymas uniformuoti, militarizuoti, na, Lietuvai tai atrodė nereikalinga ir, ir, ir pertekliniai dalykai. Su vokiečių nacionalsocialistais ir Hitleriu tai čia net ir šnekų nebuvo. Ten, ten keletą visiškai klaikių politinių radikalų tik į jį orientavosi, bet ir tie, jie tautininkais nebuvo. Nacionalsocializmas su jo griežtu, griežtu rasizmu, dar tokiu mistiniu rasizmu, na, čia Lietuvoje jeigu pradėtų tokius dalykus šnekėti ir rašyti, tai čia baigtųsi tuo, kad niekas nesuprastų. Bepročių palaikytų. Tai ir, ir nešnekėjo. Ir, ir nedarė. E, bendrai e, tų tautininkų, kokios ten tos ar smetonos politinės idėjos būtų sklaida Lietuvos visuomenė, ji buvo gana tokia menka ir, ir apgailėtina. Taip, bandė, buvo sukūrę propagandas, skirtą biurą, patys jį ir uždarė. Veikia pažangos, na, rūmai, ten Vlado Mirono daugiausiai veikla, na, Laisvės alėjai vadovų kurį laiką priklausė pastatas. Uh, Mm, priešais nugriautą mer Merkurijų gre greta, greta pieno centro. Tai galite, taip sakant, pasižiūrėti. Galerija 101 ten, ten dabar jame. Ir tiesą sakant, ir viskas. Visa kita tai arba specializuota tautininkų spauda, arba lab, na, vieši kažkokie šventimai ir įvykiai, bet jie nebuvo griežtai tautiniški, nes kaip bežiūrėti visos tos šventės jos bendros nacionalinės arba, arba kažkokį religinį aspektą turinčios viešos. Na, visuomenės tai, suartėjimo su kariuomenė šventė ir ką ten labai tautiškai, tautiniškai žiūrėsi. Nu, vargu bau, senovės diena kur nors dauguose ar, ar, ar merkiniai, jūros diena, klaipėdai, menka, menka. Oficiozas Lietuvos aidas. Taip jame rašoma, bet o kas verčia jį skaityti. Tai tiesą sakant, nebuvo jis ten nei didžiausias, nei populiariausias. Jis gal tik tai toks e, dažniausiai išleidžiamas, rytinės vakarinės laidos, ekstra laidos. Na, toks e, matosi, kad pinigų netrūko. Mm, bet e, radija, o jau ne, nekalbu apie kronikos, e, kino kronikos ar, ar kino filmų, e, panaudojimas propagandai buvo vaikiško lygio. Lietuva šiuo požiūriu negalėjo lygintis nei su Sovietų sąjunga, nei su Vokietija, kurios abi beje pompavo savo propagandą milžiniškais kiekiais į Lietuvą. Ir, ir jeigu dar kažkiek ten galėjo riboti tą sklaidą, su kino filmų cenzūra ar, ar kokias knygas galima leisti į Lietuvą, e, importuoti kokias negalima, tai tas, kas klido bangomis, ypač radio bangomis, nieko prieš pastatyti nei Lietuva, nei tautininkai, nei Smetona, ne tik, kad negalėjo, jie man regis ir nesuprato, kad kažką galima padaryti. Tas beje vėliau atsiliepė Čiagi karta ketvirtas dešimtmetis tų, kurie dar nebuvo susidūrę su masinė propaganda. Jie net su masinė reklama nebuvo susidūrę, su viešųjų ryšių manipulacijom nebuvo susidūrę. Daug ko jie nematė. Ir pirmą kartą, kai susidūrė, daug ką įtikino. Patraukė tiek Hitleris, tiek Stalinas. Na kaip, tiesiog galvoja, kad meluoti taigi negali visą laiką pastovi ir tokiais kiekis. Na, pasirodo gali. E, gerai, e, lietuvių tautininkų ideologinės e, srovės, jos galų gale ima skilti pamašu. Na tai gerai, nu, nubirėjo valdemarininkai su visais ten radikalais fašistuojančiais ir galiausiai tiesiog nacistais virtusiais. Susiformavo lietuvių uh, E, nacionalistų partija. Tiesa, ji mažutė pogrindėje ir, ir išsivystė iš dalies perversmininkų ir e, slaptosios karininkų sąjungos. Na, dar ten prisiplakusių iš geležinio vilko. Nu, na, tokie pogrindininkai. Niekur nesireiškia, nieko nedaro. Kliuvo dalį jų po 34 metų pučio, na ir, ir tada dar mažiau norėjo jie ypatingai reikštis. Iki 41 metų nelabai kas juos ir, ir pamatė ir rimtai stebėjo. Pačių tų tokių lojalių tautininkų viduje. Na, jų ta organizacija augo, bet, kaip sakant, augo labai savotiškai. 32 9 tūkstančiai buvo narių, Vėliau įstrigo ties 12-14, na 38 jau jų čia aukščiausias pakilimas 15 tūkstančių narių. Tai šiais laikais e, tokios partijos tokio dydžio Lietuvoje nėra. O tais laikais tai buvo, na, tokia vidutinė gal, gal ir, ir link, link, link mažesnės politinės organizacijos. Už socialdemokratus daugiau, bet už liaudininkus ar ten krikdemus, tai čia net, net, net ir lygint nėra ką. Ir e, dar viena ypatybė. Lietuvių tautininkų sąjungoje, taip, jie ten tik tai lietuvis priminėjo, bet gavus taip, kad 40 e, procentų jų narių, tai beveik pusė visokie inteligentai ir dažniausiai ten valstybės vairūs tarnautojai, karjerą darantys žmonės. Tokios taisyklės, kad kiekvienas vadovas turi būti jau nuo lietuvių e, ar, ar, ar tautininkų nebuvo, bet taip jau ten apie 35-6 metus įmonė oficialiai to siekti. Na, toks partinis valdymas e, per karjerą. E, vėliau kompartija panašiai tvarkėsi, na, bet kompartija kokybiškai aukštesniam lygiai. Su tuo lietuviškumu taip pat buvo neoficialiai nurodyta, kad gerai būtų, jog valstybės tarnyboje būtų lietuviai ir, ir tik tai lietuviai. Oficialiai to niekur neskelbė, čia nuo 32 metų ima taip elgtis, apie 34 jau, jau galima sakyti, tai vos ne ne, ne, neįsigaliojusi taisyklė. Tiesa, atskirti, kuris ten lietuvis, nelietuvis, na, pagal pavardę, pavardės sulietuvint galima ir, ir porą tokių kampanijų vyksta. Pase galima galų galę tai tauty, tautybę pasikeisti. Na, toks lietu, lietuviškumas mm, vyko, bet e, buvo ir, ir, ir tam tikrų na, postumių, kurie vėliau suvaidino tam tikrą vaidmenį. Turiu omeny, kad e, žydų valstybės tarnyboje e, taip nedaug buvo, nes e, kalbos paprasčiausiai valstybinės jie nemokėjo, o kaip įsivyravo va tokios nuostatos, tai jų mažėjo ir mažėjo. Vienas kitas ten kariuomenė išliko. Bet Kaune, tokiam Kaune, kur trečdalis gyventojų žydai, ir, na žinot, E, etninio nusikalstamumo sako, kad nėra. Yra jisai, bet na, vienas tautos labiau linkusios vienus nusikaltimus padaryti, kitos kitos. Nusikaltelių tautų iš principo nėra ir, ir būti negali. Na ir žydai, nei jie didesni kriminaliniai nusikalteliai, nei mažesni negu lietuviai. Bet tai įsivaizduokit, kas trečias gyventojas Kaune žydas, policijos e, tuo metu... Na, truputį be, beje mažiau negu šiais laikais, bet buvo apie, na visus sudėjęs apie 900 policininkų Kaune. Tiesa, čia su orkestrai, su, su visokio policijos rezervus, su, su raštininkais dirbančiais ir kiek tarp jų žydų vienas. Na tai čia jau net, net ir kriminalinės e, policijos veikla užsiimant jau yra per mažai. Po to, kasgi nutiko 40-ais, kuomet sovietai pradeda į valdžią imti visus ir, ir visuomenė pripratusi, kad e, valstybės tarnautojais pripratino tautininkai per ketvirtą dešimtmečio. Valstybės tarnautojais yra tik lietuviai. Ne žydai, ne rusai, ne, ne, ne vokiečiai, ne lenkai, o tik lietuviai. Prie sovietų, kai kas trečias, e, jeigu Kauno milicininkas žydas, na tai eilinio gyventojo kažkokia žydo valdžia atėjo žydai pagrindiniai sovietų mylėtojai, jie pagrindiniai išdavikai, jie pagrindiniai kolaborantai ir taip toliau ir taip toliau. Tokios mintis eilinio mešionio galvoje galėjo susiklostyti ir galėjo susiklostyti gana nesunkiai. E, prie mm, smetonos valdymo ypatybių reikėtų priskirti mm, vieną, vieną, vieną Mm, dar dalyką. Pasirodė gana atsparas, nepaisant, e, nepaisant ekonominės krizės. Didžioji pasaulio 29 metų krizė, taip, Jungtinėse Amerikos valstijose prasidėjo, bet pasiekė ir Europą, ir Lietuvą, ir trenkė taip, kad išskyrus, na, tokias Skandinavijos gal valstybės, visur kitur uh, tie 30, 34, 5 metai, tai buvo visų valstybinių santvarkų masinė krizė, Ir krizė, na, ką, ką, atvedė į valdžią Hitlerį, taklerį, taklerį, sukėlė, galima sakyti, antrą pasaulinį karą, čia tiesioginė pasiekmė. Nes masinis nuskurdimas, blaškimasis paskui bet kokius demagogus, kurie bet ką pažadės, na, ir, ir valstybės problemų sprendimas, naudojant kuo daugiau smurto, kuo daugiau prievartos, pinigų metimas į militarizavimą, nes reikia kažkur padėti neturinčius ką, ką veikti ir ką daryti. Žmonės padėjo, padėjo. 39 rugsėjo 1 daugiau mažiau po žemę padėjo, bet Mm, bet problemą, galima sakyti, išsprendė. Lietuva palėtė krizę baisiai, kaip ir visas valstybės. Dar bjauriau buvo, kad nebuvo nei iš ko pasiskolinti, nei, nei, nei galimybės, na, devalvuoti litą, ko gero, pageidautina būtų, bet devalvuosi, tai tada iš viso kiaušinės ir kriaušėmis mokės. Nėra kaip ir tą padaryti. Ir, o biudžetas mm, krito, žlugo, Ir krito taip, kad, na, galima sakyti, kad iki krizinį lygį, tai, tai yra na, 370 milijonų litų biudžetą pasakė tik tai 38 metais. O visą laiką mažesnis. 30 metų Mm, kai krito, tai krito ir 30-ais e, valstybės biudžetas 250 litų, milijonų litų. E, krito kainos. E, taip, pra, pramonės prekių kainos krito viso Europoje ir visur trečdaliu. Na, Lietuvoje su ta pramonė čia gal didelių stebuklų nebuvo, tai gal nelabai ir pajuto, bet pajamos darbininkų valgos tą progą nusmuko. Krito maisto kainos. Ir jeigu bekonas čia pirmos rušies, va tas Yorkshire veislės um, paršas, sloksniuotas, rebaliukai, raumenukai, toks šoninė tokia, už bekoną 100 kg centnerinį, 29 e, mokėjo 440 litų. Tai 31 e, metais 250, 32 199 litus. Ir vėliau, kai bekono kainos pradeda aukti, ten 34, tai jos ne, nepasiekia tų 440. 240, va, to, to tokas. Na, o bekonas, bekonas buvo Lietuvos eksporto pagrindinė dalis ir, kas dar svarbiau, ūkininkam. Tai vienintelis, galima sakyti, toks greta pieno ir, ir, ir iš dalies gal, gal ten e, paukštininkystės vienintelis realių, tvirtų ir garantuotų litų šaltinis. Nors, na, taip, užaugink 10 bekonų gausi, ten visas sąnaudas atmetus uh, Mm, keturis tūkstančius litų ir, ir gyvensiu, gyvensiu, ne, ne, nebus ko skūstis. Tiesa, reikia užauginti pirmos kategorijos, o tai netai paprasta. Na, bet čia jau te, technologiniai dalykai. E, tiek to, e, krenta algos ir pirmiausiai kaime. Ir, ir labai, labai rimtai krenta. Na, jeigu čia ne ne, ne, ne, ne, ne mėnesinė, o metinė alga. Lietuva, pasikartosiu, praeitą paskaitą minėjau, bet vis dar gyveno miesto ekonominis pasaulis, ten apie penktadalis, na gal ketvirtis visų Lietuvos gyventojų ir e, keturi penktadaliai kaimo. Kaimo gyvenimas ir tas kaimo gyvenimas labai savotiškas, ten pinigų labai mažai, jų mažai reikia, nes natūrinis ūkis, nu, mainai vienokie ir kitokie. Pinigai tai arba rimtam kažkokiam pirkimui, arba kišenpinigiai. Na tai va, 24 metais vidutinė Berno alga 520 e, litų. Na, miesto gyventojas e, tuo, tuo metu ten toks darbininkas rimtas, čia, čia jo būtų, būtų 4-5 mėnesių alga nes e, priminsiu, samdiniai kaime, jie maitinami, jiem duodamas e, stogas virš galvos, jiem e, suteikiamas ten kažkoks kaip daržas savotiškas, jiem šeimininkas privalo rūbų, na, sutarta kiekį ten pamainą nu, per metus nupirkti, batus, kelnes, švarką ir, ir, ir panašiai kitaip tariant, o kam jam tų pinigų, jeigu jis ir taip yra išlaikomas. Vos ne tokia logika. Na, o štai gauna taip, va, dar 520 litų. E, vėliau tos algos mažėjo, 26 apie 500 mm, buvo. Prasidėjus krizai, nes kaime vis tiek ten vėliau, sunkiau, 31 metais Vėliau pasiekė e, visokios bėdos ir nelaimės. 31 metais e, Berno alga 430 litų, na, o 35 metais 230 litų. Na, 230 tai čia jau arba tokio labai gerai apmokamo darbininko, arba aukštesnės kategorijos varijos vadininko mėnesinė alga. Netokia jau ir, ir dideli stebuklai tai miestą, na gerai, tegul ten padienis, šiaip koks, kažkoks darbininkas, na tai jo dviejų mėnesių alga. O kaime už visus metus tiek sumoka. Vėliau krizėje atsigaunant apie 40 metus vidutinė mėnesinė alga buvo 420 litų. Na tai galite paskaičiuoti, pasidalinti. Dabartiniais pinigais, pinigais kažkur taip mėnesį gaudavo 120 eurų. Mm, tokia samdinio kumečio alga. Tai čia vyram, vyram. Samdinėm buvo blogiau. Mm, moterų bendrai darbo kaime netiek daug reikėjo, netoks milžiniškas poreikis. Ir mokėjo, kuomet vyra mokėjo 4,5 šimto, tai moterim mokėjo 350. Miestuose irgi panašių santykių. 20 procentų ar ketvirčių mažiau. 32 metais mm, vyrų smuko, bet moterų nusmuko iki 200, 200 litų per metus. O dar vėliau iki 150 litų. Na, galima sakyti 10 litų į mėnesį. Na, tai čia tokia alga, kad... Mm, Na, nu, a, dabartiniais pinigais išeitų po eurą kokį ir 10 centų į dieną. Na. <clears throat> Vargu ar verta tokią algą gaunant būtų šiais laikais iš viso iš lovos keltis. Greičiausiai ne. E, krizė jį palėtė, kaip minėjau, viską. Na, bandė, bandė kažkaip spręsti. Tas sprendimas irgi buvo toks, kad, kad galų gale įveda įstatymus, kurie reglamentuoja uh, darbą kaime, darbą miestą, miestą atsiranda atostogos, iš pradžių 10 dienų, 34 metais 12 dienų. Kuo gali padėti? Na, padienius darbininkus, gali vadinamus e, viešuosius darbus organizuoja. Bet tie viešieji darbai, tai čia tik tokie, kad iš bado nenumirtum, nes ten moka pusantro lito dieną, gali galbūt du, jeigu labai jau ten gerai trys. Na ir, ir, ir tie darbai tokie, ne jie pastovus, jie sezoniniai. Galų galę, na, jie dėl to ir darbai viešėja, kad dirbti reikia čia. Daugybė darbininkų dirba padienius arba akordinius darbus, jie nesudarė ilgalaikių sutarčių, nes niekas to nenori, ar, arba per metus dirba 4, 5, 6 mėnesius, po to virsta bedarbiais. Ir, ir tų padienių darbininkų algos, jeigu 29 metais buvo 4,8 litai, tai 33 metais pusantro du, na, keturi litai, tai jau čia skaitėsi labai jau puikiai alga. Na tiesa, ir, ir už tokią algą ir dirbti reikėjo. Kitaip tariant, algos smuko mažiausiai 40 procentų Lietuvo ir, ir smuko visur ir, ir, ir panašiai. Daugiau negu kad nusmuko maisto ir, ir, ir pramonės, pramonės produkcijos kaidos. Bet pasikartosiu, tas milžiniškas sukretimas, kuris davė visas tokias pačias pasakmes, kai, kaip ir Junktinėse Amerikos valstijose, ir prostitucija, ir, ir bedarbystė, ir, ir tiesiog dalies gyventojų degradacija, ir nusikalstamumo augimą. Na, Lietuvoje gal iki tokių gangsterių, kaip, nežinau, Bonnie ir Klaidas neišaugo, ačiū Dievui, bet savo buvo ten koks, koks nors uh, Kazlauskas, uh, kokia nors, mm, na, tiesą sakant, čia daugiau legendinis ne, ne, ne, negu kad rimtas kriminalinis nusikaltelis Rickus ir visokie panašus, na, tokie mm, pratęsė puikiai iš pasakų dar at, laikų atkeliavusią plėšikų tradiciją Lietuvoje, pakelėsi, ką nors, ateini ir apiplėši pravažiuojant. Ir šitas veisėsi. Ir, ir tiesą sakant, 32-3 jau už tokius plėšikavimus pradėjo tiesiog šaudyti, e, labai jau ten nesiceremonijant, e, nes gaujos ėmė darytis jau tokios ne, ne po 5-6, o ten ir 15 ir 16 asmenų. Bet, bet, e, nepaisant visko, mm, smetona, smetonos režimas sugebėjo su tokiais iššūkiais susitvarkyti. Na, bet buvo iššūkių, su kuriais nesugebėjo susitvarkyti. Nebuvo turbūt ir kaip tai padaryti. Na, tai mm, mažas biudžetas baisiai. Tiesiog Sveikatos apsaugai skiria 1 procentą, socialiniai rūpybai 2,5 procentų, mokyklam 6,5 religijai 0,6 procentų. Na, viską sudėjus, ką skiria eiliniam nu, tokiam va, piliečiam gyventam, išeitų 10 procentų biudžetų. Taip ir išeina. Kitkas, na, kariuomeniai skiria nemažai, nemažai, ketvirtas biudžeto kariuomeniai skiriama. Bet įvertinus to meto Europą, tai Lietuva buvo viena iš mažiausiai pinigų kariuomeniai skiriančių valstybė. Didžiausia buvo Stalino Sovietų sąjunga, antroji vietoje, na, nustepsite, Čekoslovakija militaristiniai. Na, jie ruošiasi kariauti su Hitleriu, nepavyko, bet ruošiasi ir, ir pinigų negalėjo. Trečioje vietoje taip, trečiasis reikas. Lietuva buvo pačiam dugne visų valstybių, nežinau, kas ten mažiau skiria, bet, bet man regis, kad mm, vargu, vargu Lenkė, čia ir Latvija, ir Estai, ir, ir kas tik tai norėjo. Na, nežinau, Albanija gal kokia Gal, gal tenai mažiau išleido negu, negu, negu Lietuvoj, kaip, kaip bežiūrėti. Kitkas, kitkas keliavo algom ir valst, tiesiog valstybės aparato išlaikymui. Na, grubiai tariant, jeigu jau tai paimti vidaus reikalų ministeriją, na, policija tiesiog. Užsienio reikalų ministerija, teisėsaugos saugos teisingumo ir, ir, ir teismų veikla, na ir Kaunas kaip sostinė, nes vis tiek čia visokios reprezentacinės funkcijos ir, ir panašiai, tai suvalgydavo lygiai 40 procentų Lietuvos Respublikos biudžeto. Aš sunkiai įsivaizduoju, jeigu dabar va tai pabandyti mūsų dabartinį biudžetą šitaip padalinti, kas čia būtų ir kuo čia viskas baigtųsi. Bijau, kad baigtųsi labai blogai, O būtų irgi mm, nekas. Pasikeitė visuomenė, pasikeitė ekonomika, pasikeitė viskas. Bet mm, norėčiau atkreipti dėmesį. Jeigu dabar pagrindinės valstybės išlaidos, tai yra, grubiai tariant, taip socialinė rūpyba, piliečių reikmėm pinigai leidžiami. Tai tada tos piliečių reikmės paliktos kažkur labai ir labai toli. Na, sveikatos apsaugai imti organizuotos ligonių kasos. E, ligonių kasos ir dabar yra, bet ten buvo kas kita, ten buvo renkama, e, ten e, pačių piliečių savivalda. Tiesa, neilgai, 34 vidaus reikalų ministerija perėmė, nes kad ten ko nereikia neišrinktų. Bet taip, sveikatos apsaugą rūpinat patys sergantis, galima taip pasakyti. Na, o kaime kaip ten rūpinosi, tai jau ten e, šventų vandeniu, kokiu nors parūkytų mėšlu ir, ir kitais puikiais dalykais gydėsi. Nuo visų kūno lygų degtinė, nuo dvasios lygų degtinė su pipirais. E, blogai buvo, blogai šioje sferoje buvo, mirtingumas buvo didelis Lietuvoje, vaikų mirtingumas baisus tiesiog, kai kuriais metais, čia trečiajam dešimtmetį, 17 procentų vaikų iki dešimties e, metų nesulaukdavo, numirdavo vos ne kas penktas. Vėliau tai sumažėjo, bet ir sumažėjo iki 12 procentų. Na, dabar jeigu net, net nenoriu čia ir, ir šnekėti, kaip tai atrodytų ir kas ten buvo. Blogiau buvo tik tai Rumunijoje. Rumunijoje buvo blogiau. Na, gal dar ten kokioje Jugoslavijos gudesnėje dalyje, Bosnijoje ir Hercegovinoje irgi ne piragai buvo. Bet visur kitur buvo geriau negu Lietuvoje. Na, kitų yra rodiklių, ten muilo kiek suvartoja, nes kuo civilizuotesnė valstybė, tuo labiau prausiasi, labiau išsiteplioja, švariau gyventi nori. Na, tai už Lietuvą blogiau buvo toj to pačioj, na, buvo, buvo blogiau, Lenkijoje buvo blogiau, Rumunijoje blogiau ir visai blogai Sovietų sąjungoje, nes ten jau muilas kaip didelės prabangos kažkoks dalykas buvo. E, problemų buvo ir su kitkuo. Labai sunkiai pavyko įgyvendinti visuotinį privalomą pradinį mokslą. Na, jis pradinis tai ne 3 metai, o 6, vėliau net ir 7, bet sunkiai, per, per didelį vargą. Vis dar e, iki ketvirto dešimtmečio į kariuomenę ateina šauktiniai, iš jų pusė neraštingi. Nemoka nei skaityti, nei rašyti, arba labai keistai ten skaito ir rašo turi kariuomeniai dar, dar ir tuo užsiimti. Na ir turbūt jokingiausia, kad ketvirčio taip ir neišmokindavo. Na tiesa, tas ketvirtis tai dažniausiai būdavo žydai šauktiniai, lenkai. Nelabai jie, jie, jie ten, jeigu iki tol lietuviškai du, du žodžius mokėjo, tai ką jau ten kariuomeniai primokins. Na, bet buvo. Problema buvo su mokamu mokslu. Šiaip e, sumos nebuvo milžiniškos. Čia irgi kartais ypač sovietai mėgdavo, kad va Jėzus jau kaip ten, ten. Nieko ten baisaus nebuvo. Per metus už mokslą gimnazijoje reikėjo e, sumokėti 100 litų. Tai šiaip paėmus po 10 litų į mėnesį, na, nemilžiniški pinigai. Nemilžiniški. 2,5 lito į savaitę, na, gal atskaldyti iki valandos ir, ir minutės, bet, bet e, gimnazijų tinklas jis gana toks retas. Iš esmės tai, na, kaip ir dabar, rajonų centrai, tik tai susisiekimas tragiškas ir, ir išleidai gimnaziją ar, ar progimnaziją reiškia, kad turi gyventi jau kitur. Tai turi samdyti būtą, turi maiti maistą garantuoti ir tai taip jau išauga, išauga daugiau. E, kita problema. E, šeimos didelės ir vaikai dažniausiai pametinukai. Tai na, ne dabar, kad du vaikus turi, tarp tų vaikų 15 metų skirtumas. A, apmokėsime jų, jų studijas, nieko baisaus. Tokių nebuvo ten. Kas metai, metai, Tie, kurie nesimoko, tiem tada turi dukrom kraitį krauti. Irgi negalėtų pinigų paimti. Po gimnazijų, na tai rezultatas buvo toks. Pradinį mokslą daugiau mažiau baigdavo visi ir tiesą sakant, be didelio triukšmo jau ketvirtam dešimtmečio pabaigoje Lietuva buvo raštinga. Absoliutus raštingumas, jeigu neraštingi, tai arba jau ten kažkokie seni seneliai, arba žmonės tiesiog nenorintis ar nesugebantis būti raštingas. Bet į gimnazijas ir progimnazijas po pradinio mokslo įstoja ir mokosi tik tai kas dešimtas. Ir iš tų, kurias baigia gimnazijas, vėliau aukštai mokslą, kad įgyti dar sunkiau, nes e, vėlgi stoja, tai, tai gal tik tai Mm, na, faktiškai taip, jeigu jau taip sudėlioti, vėlgi kas dešimtas. Na, tokia. O dar universitetą baigia kas ketvirtas, kas penktas, nes daug amžinų studentų, daug tokių, kurie, ai, kam tas diplomas, nes iš tiesų taip ir buvo. E, gimnazijos baigimo užteko bet kokias pareigas užimti, jeigu, aišku, ten ne gydytojų ir, ir, ir ne kokio specializuotojų žinių reikia. E, tai, tai taip. Universitete mokslas taip pat buvo mokamas, jis buvo dvigubai brangesnis negu gimnazijoje, tai per metus reikėjo 200 litų sumokėti. Na, dabartiniais pinigais 200 mm, litų, tai 700 eurų. Na, palyginkit tie, kas už mokslą moka ir, ir daug kas Lietuvoje gerą ar blogąją pusę pasisuko. Uh, E, bet universitetas ir bendrai aukštojo mokslo įstaigo Lietuvoje mažai. Mm, VDU dabartinis daugiau studentų turi negu tarpu karinis. Tik tai dabar Lietuvoje ne vienas VDU yra. Yra dar keletą universitetų. Apie taip, keturi apie keturis tūkstančius e, specialistų įvairiausių Lietuva parengė per 20 metų, universitetinį išsilavinimą turinčių. Dar tūkstantį galima pridėti tokių, kurie užsienį ar, ar kažkur ten taip specializuota, na, kunigus ir, ir, ir panašius asmenis. E, mažai, mažai buvo. E, lyginant, tai dabar ko gero mokslo daktarai sudaro tokią, to, to, to, tokią dalį tarp visų besimokančių, kaip kad tarpukariu universiteto studentai sudarė. Tai šita problema buvo, nes e, visuomenė neluominė, visuomenė remiasi meritokratinėm idėjom, kad valdyti turi tie, kurie geriausi yra, o geriausi yra tie, kurie mokosi gerai, na, ir valgo gerai, ir tėvų gerai klauso, ir, ir taip, viską gerai daro. Na, o tam gerumui staiga paaiškėjo, kad nėra pinigų. Ir kartais daliai nėra pinigų net pradinių mokslą baigti, kur jau ten gimnazijos ar, ar universitetai. Tai šita problema buvo ir, ir ji buvo gana ryški ir skaudi. Bent jau tie, kurie norėjo pakalbėti, e, sugebėdavo pakalbėti ir apie tai. Čia turiu omeny daugiau ar mažiau Nu, komunistinę propagandą, kuri aiškino, kad viską Lietuva daro, kad, kad tik tai e, neturtingi žmonės niekada nieko nesimokyta. Na, taip nebuvo. Buvo stipendijų sistema, buvo pašalpos, tų, kurie neturtingi, juos galėjo nuo mokslo atleisti ir dažniausiai atleisdavo pažymą pateikus, bet, na, vis tiek, e, masinio aukštojo mokslo Lietuvoje nebuvo, nes nebuvo iš ko jį organizuoti. Ir ne tik aukštojo, bet, bet ir tokio gimnazijos lygio mm, mokslo. Na ir visai pabaigiant, dar reikėtų vieną aspektą paminėti. Tarpukarinė Lietuva vis dar visuomenė tokia pat, kaip dabar atsilikusiose Afrikos kai kuriuose valstybėse. Tai yra labai daug jaunų žmonių ir tik pasiekia vidurinį amžių, ketvirtas, penktas dešimtmetis ir pradeda masiškai mirti. Ir e, dauguma nesulaukia 50 metų. O vaikų šeimose daug. Toj visuomenėje vaikai, na, kaip čia, ta vaikus ir jaunimą beskaičiuosi, toj visuomenė ketvirto dešimtmečio Lietuvos e, sudarė e, nuo penktadalio iki ketvirčio visų gyventojų. Bendrai su, su jaunuomenė, e, na tai tų, kur, kur iki 30, na tai vos ne 60 procentų visų, visų gyventojų. Dabartinė visuomenė daugiau primina koloną, o ne, ne, ne piramidė, taip ta kolona į viršų smailėja, mažėja, jeigu išdėliot kas ten 2-5 metai. O tais laikais tai piramidė su labai plačiu pagrindu, kuris su tuo vaikų mirtingumu labai staigiai ima siaurėti, bet vėliau iki ketvirto dešimtmečio daug. Na, virš 50 metų jau pusė numirė. Taip, gyvenčiau tarpukarį, paskaitos neskaityčiau, jau būčiau kažkur kitur. Virš 60 metų, na tai žinote, <laughs> vyrus nuo 65 metų Lietuvoje pensiją išleidžia. Beje, beveik pusė Lietuvos vyrų ir nesulaukia tos savo pensijos, arba sulaukia vienus du metus po pensijos pagyvena, šiais laikais moteris sulaukia, gyvena gerokai ilgiau, e, bet, bet, virš 60 metų turinčių žmonių tuometiniai Lietuvoje 15 procentų. Na, iš vienos pusės taip, e, pensijas kažinkam mokėti ir, ir, ir nebuvo. Mokėjo, bet man regis ten e, e, apie 10 tūkstančių žmonių pensijas te gavo ir, ir tai ten arba nusipelnė kažkokie knygnešiai, ar, ar, ar invalidai karo, arba paveldėti Klaipėdos krašte Vokietijos imperijos valdininkai su, su pensijų sistema. Nedaug toks reiškinys kaip pensininkas greičiau išimtis ir greičiau e, pavydėtino likimo žmogus. Va, jam dirbti nereikia, o jam moka iš esmės algą. Mm, nedaug ir labai nedaug žmonių tai savo galėjo leisti ir Lietuva savo galėjo leisti. E, o ta tokia jaunoji ir naujoji Lietuva jį reiškia štai ką. Per tuos 20 metų pasikeitė žmonių daugiau negu dabar pasikeitė nuo 90-ųjų. Dabar tie, kuriem 50 metų, na tai 90-ais jau, jau, jam buvo 20. Būtų tarpukario Lietuva, tai jau tie būtų visi beveik ir išmirę. Tų, kurie buvo 30, beveik ir nelikę būtų. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kai Lietuvą okupuoja sovietai, jie tikisi, kad okupavo Rusijos imperijos provinciją su, su, su jos gyventojais. O iš tiesų okupavo Lietuvos Respublikoje užaugusią visuomenę visą tą jaunimą ir vidutinę, mm, vidutinio amžiaus grupę, kurie, jeigu vaikystėje ten kažkokį carą ir atsiminė, tai visas tas caras su visais brusais jau buvo tokioj gudžioj praeitį, kad tiesą sakant, kaip, kaip dabartiniam, kaip jumva, mano gerbiami klausytojai, nu, kokie nors Brežnevo ten ir, ir Gorbačiovo laikų Sovietų sąjungos reikalai. Kažkas tokio toli, fantastiška, bet nelabai įdomu, nelabai reikia. Ir tai atvirai pasakius, ne taip jau ir blogai.